ne sana nutrajo mortigas mond scale miliono da homoi. Internazia esploro documentas la fatala in efico in de certa nutrajoi. nutrajo. Mond scale la nombro de morto casoi pro malvastiginta e coronaria e angioi attingas quar milionoin. Samtempe, la esploristo i montras chi simple eblas malaltigi la morto riscon ne sana nutrajo causis sen la jaro 2023 mont scale la studajo pri ol quar miliono in da morto casoi pro coronaria malsano tiu malsano de la coronaria angioi estas uno el la plei oftai causoi de morto precipe en industriae landoi. Mal utila estas cetio, lau esploristoi en Bostono, nutrajo cun multe da salo, da sucero cae grasso, cae cun mal multe da nuxoi da plen grainae productoi cae fructoi. Ili analisis la contexton inter cornaria malsano, cae dec tri diversae nutrajae factoroi. Tio estas interalie fructoi, legomoi, plen grainae productoi, nuxo cae semoi, palastajoi, mar fructoi, omega ses gras acidoi, viando, sucerumitae trincajoi cae salo. Cetio la teamo usi statumoin, el ducent quar landoi cae regionoi. La absoluta nombro da pronutrajai morto casoi pro coronaria malsano pli altigis lautio de la iaro 1990 gis 2023 mont scale ie circa 42% quardectu procentoi al pli ol quar milionoi. Tio estis ancau cun causita de la cresco de la loggiantar dum tiu tempo. Considerante la agion, flanque la quoto de morto casoi malaltigis, ie appenau quardec quar procentoi, al proximume quardec quin casoi inter cent mil loggiantoi. Tio indicas pribonigion de la sano, cae de la medicina prisorgado de la monda loggiantaro, scribas la autoroi. En Germanio lautio malaltigis de 1990 gis 2023 ancao la absoluta nombro de pronutrajai mortocasoi pro la coronaria malsano je prescao quardec quar procentoi, al fine proximume sestec ses mil. Tio signifas mal crescon ie sest como quin En tuta occidenta Europo, tio estis ec septec Nur en Australio ca in la concerna morto quoto malaltigis ancora pli forte. Ie pli ol septec sep La esploristo e clarigas tion per politicae agoi kiel campagno e por sana nutrajo de viga marcado de nutrajo e gridlinioi por la lernea nutrajo nutrajo factoroi estas considerata pro prosia modifeblezzo, blezzo kiel optimum celo por politica agoi ago la campo de publica sano ili accentas En centra Africo, ali flanque la pronutraggio morto quoto pro coronariae e malsano e pli altigis je prescau o dudec unu procentoe. Tie, cae en aliae regionoi, la mangio cutimoe pli cae pli similas al occidenta in utraggia schemoe, clarigas la autoroi. Tiu shangigio estas markita de pli alta consumo de prilaborita in utraggioi precipe de prilaborita viando, cae de sucarumitae trincajoi, scribas la te Ali la quoto de rugia viando, cae de sucarumitae trincajoi, estas pli alta ce la causoi por morto, pro coronaria malsano, en landoi cun occidenta viv nivelo la autoroi pledas por modifitae monscala e politicae agoi por protectis in contra la malsano. Gis nun, la campanioi concentrigis cefe al reductado de la consumo de salo, de succhero, cae de grasso. La actuala studaggio tamen confirmas resultoi de pli frua lau quio la samtempa reductado de viando consumo cae pli alta consumo de sanai nutrageoi povus malaltigi la morto riscon pli effective, accentas la esploristoi. La evito de nesanai nutrageoi restas grava, sed samtempe estu mangiatae pli da protectantai nutrai substanzoi